Երեք աշխարհամատրան Կիրակիներ նշում հայրաքելական եկեղեցին։ Օրվա կապակցությամբ Ամարասի վանքի Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցում ուխտի Սուրբ պատարակեր մատուցում Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն arczepiskopos Ադամյանը, հանդիսապետությամբ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի։ Քրիստոսի կողմից հիմնադրված եկեղեցու հիշատակի օրն Ամարասի վանքի հոգևոր հոտին ուխտավորաբար միացել էին նաև Արցախի այլ բնակավայրերից ժամանած հավատավորներ, ինչպես նաև Արցախի թեմից մի խումբ ուխտավորներ Տեր Տաճատ քահանա Ինջիղուլյանի ուղեկցությամբ։ Աշխարհամատուրն աշխարհի առաջին մատուրն է Երուսաղեմի եկեղեցին հիմնված առաքյալների կողմից։ Աշխարհամատրան Կիրակին նշում ենք Հիսուս Քրիստոսի հաստատած ընդհանրական մեկ միասնական եկեղեցու տոնը։ Այս տոնին երկվող հարց շարականը եկեղեցու նվիրված գովերգությունը եւ եկեղեցու մեջ Աստծուն օրնելու հրավեր։ Նույն իմաստն է արտահայտվում հաջորդող ողորմեա եւ Տեր հերքնի շարականների մեջ։ Աշխարհամատրան Կիրակի նպատակն է վերհիշել համաքրիստոնեական հնագույն մատուրի քրիստոնեական եկեղեցու սկզբնավորությունը, որը հիմնվել է Վերնատանը կից։ Ինչպես վկայում է գործքարակելոցը, Հովհանես Մարկոսի տան վերնահարկը որպես նախատիպ է ծառայել քրիստոնյա առաջին եկեղեցու համար։ Աշխարհամատր Անտոնը սակայն հատուկ է միայն հայ եկեղեցուն։ Սիոն Սրբազանի քարոզում կարմիր թելի պես անցնում էր հարության խորուրդն ու դրան հասնելու քրիստոնյայի հաստատակամությունը։ դարձնենք շարունակական մեր հավատքով եւ մեր ներկայությամբ այլ ոչ թե այն ժամանակ երբ կորցնում ենք մեր մեր արժեքները այն ժամանակ ենք սկսում փնտրել այդ արժեքների իմաստը եւ նշանակությունը մեր կյանքից ներս մենք ամենօրյա ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս դերադրեց առանց անձրակ առանց օգնելու պետք է աղոթենք որովհետեւ աղոտքի զորությամբ է, որ մենք կարող ենք պաշտպանել մեր սրբազան իրավունքները, ազգային հիգրեցական բոլոր ոլորտները, որտեղ աղոտքի զորությամբ այստեղ ով եկել է ուխտի եւ Սուրբ Գրիգորիոսի դամբարանում աղոտք է արել եւ ուխտ է արել հայրենիքի պաշտպանության համար, Արցախի իրավունքների պաշտպանության համար ապա այդ ուխտը կկատարես։ Եվ այսօր են մենք սերի ժողովուրդ, եկել եք ուխտի, որովհետև մենք բոլորս աղոթենք, որ Տերը միասնություն, իմաստություն, Պարքևի մեր ժողովուրդ, որովհետև իմաստությամբ եւ միասնականությամբ հավատքով է, որ մենք կարող ենք հաղթահարել բոլոր տեսակի դժվարությունները, որ կծարանան մեր առջև։ Հետևաբար, բոլորս պետք է լծվենք հայրենասիրությամբ հավատքով, որովհետև առանց հավատքի, ինչպես ասում է Պողոս Արաքյան, որևէ գործ իմաստ չունի, ունայն է։ Եվ այդ պատճառով այսօրվա ավետարանով ընթեցվեց ու պատարակի ժամանակ Հովանեսի ավետարան չի։ Եվ Նիկոդեմիոսը, որը քահանայապետ էր, մտեցավ Քրիստոսին ասելու, թե ինչպես պետք է կատարել այն գործերը, ինչ գործեր որ կատարում է ինքը Հիսուս Քրիստոս։ Եվ Տերը նրան պատասխանեց Եթե ամեն ամեն ասում եմ ձեզ, մարդ չի կարող մտնել Աստծո արքայությունը, եթե նորից չծնվի։ Այո, Նիկոդեմիոսը իր նեղ մարդկային քերքով հարցնում է, թե ինք արդեն մեծ մարդը ինչպես կարող է նորից մտնել իր մոր արգանդը եւ ծնվելու։ Բայց Քրիստոս հոգեոր վերածնունդի համար է խոսում։ Քրիստոս մարմնավոր նոր ծնունդի մասին չէր խոսում, որի պետք ունենք բոլորս այսօր վերստին ծնվելու վերստին նոր կյանքի իմաստը ստանալու համար։ Վերստին ծնվելը նշանակում է լինել դեպի Քրիստոս, նրա արժեքները, նրա պատվիրանները ընդունող եւ կատարող մեր կյանքի ընթացքում, որտեղ իմանալը շատ քիչ է, այն պետք է նաեւ գործադրենք մեր կյանքում, որովհետեւ ով հետևում է Քրիստոսի պատվիրաններին, նա ընթանում է դեպի փրկագործության ճանապարհը։ մեծի պարկի գիրակիներ ունեին իրենց անունները։ Այս հետ հարության գիրակիները նույնպես ունեն իրենց անունները եւ այսօրվա գիրակին կոչվում է կանաչ գիրակի կամ աշխարհամատրան գիրակի։ Աշխարհամատրան, որտեղ առաջին եկեղեցու հիմնադրման օրն է, դեք որ Քրիստոս վերջին ընթրիքին հացը կիսեց բաժանեց իր աշակերտներին ասելով արեք երեք այս է իմ մարմինը վերցնելով իրին օրդենս եւ դրած նրանց ասելով սա է իմ այրունը եւ ասես կատարեք նույնը ինչ որ ես արեցի եւ բոլորը հավաքում են այդ նույն վերնական մեջ ամեն Իրաքի սիրո սեղանին եւ իրենց աղոտ էին վերարակում Աստված եւ վերնակուն եղավ առաջին մատուրը առաջին եկեղեցին ամբողջ աշխարհում որտեղից եւ տարածվեց Քրիստոսի լույսը եւ նաեւ երկու առաքյաններ Տիրոջ եկան հասան Հայաստան աշխարհ եւ Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան եւ բարի լուրը տարածեցին ամբողջ Հայաստան աշխարհում մեկ։ Եվ այս վայրը, որտեղ մենք այժմ կանգնած ենք, Ամարասի հովտում, այս բանկում, որը հիմնադրվեց մեր Գրիգոր Լուսավորչի, մեր հավատքի հոր Գրիգոր Լուսավորչի ձեռան, որ միջև այսօր այն իր լույսը, իր զորությունը բաշխում է մեր ազգին, եւ մենք վերստին ծնվելու, վերստին մեր արժեքները իմանալու համար եկել ենք այստեղ որպես ավարտենք Տիրոջ։ Հայցելու ամենազոր Աստծուն, որպես մեզ վերստին ծնի, նորից մեզ նոր շունչ տա, որ կարողանանք հասկանալ եւ ըմբռնել այն բոլոր կարևոր արժեքները, որ կան մեր կյանքում եւ չկործնենք այն նորից փնտրելու համար, այլ այն ինչ ունենք արժեքավորենք, գնահատենք եւ պահենք եւ պահպանենք եւ այսօրվա պատարագունի մեծագույն իմաստ մեզ համար որտեղ առաջի մատրան այդ հիմնադրումը նաեւ մեզ համար եղավ որ մենք առաջի անգամ պատարակում ենք այստեղ ամարասի վանքում եւ մեր բոլորի ցավոքը պետք է լինի սիրելի հավատացյալներ սիրելի օգտավորներ որ երկար ճանապարհ կտրել հասել եք այստեղ ձեր կողքի կատարած յուրաքանչյուրը ձեր սրտում հոգում աղոթեցեք առաստաղ կյանքից, որպեսզի Տերը մեզ վերստի նոր կյանքի իմաստ բարձր, որպեսզի մենք կարողանանք նորից ծնվել ոչ թե մարմնապես, այլ հոգեպես, որ կարողանանք ընթանալ այս ալեկոծ աշխարհի բոլոր փոթորիկների միջով, որպեսզի հասնենք այն խաղաղ հանգիստը, որ Տերը մեզ համար պատրաստել է։ Այդ հասնելու համար մեզ պետք է միայն հավատ, անսասան, անկոտրում հավատ որովհետև եթե մեր հավատքը մի պարսասանվի, ապա այդ ալեկոծումները մեզ կտանեն քշեն շատ առ իրավոր վայրեր։ Քրիստոս հարյա հաղթական ավետիսով։ Ուզում ենք ողջունել ձեզ բոլորին, որտեղ մենք բարության խորհրդով ապրող ժողովուրդ ենք։ Մեզ է փորձեցին մատնել, չարչարել, խաչել, թաղել, սակայն մենք նորից հարուցում ենք։ Եվ մենք բարության խորհուրդը մշտապես մեր հոգում ծվարած, եւ այդ խորհուրդով ապրող ժողովուրդ ենք։ Դա պետք է հասկանան մեր բոլոր ճշտամիները, որ մեզ հնարավոր չէ Գողգոթայի ճանապարհով վախեցնելու մեզ հնարավոր չէ չարչարանքներով, չարչարանքներով մեր իրավունքներից հետ մնալու։ Մենք այդ ժողովուրդ ենք, որ անցել եւ անցնում է Գողգոթայի ճանապարհը։ Վստահությամբ իր խաչը Պիրուսելի դրած։ Թող Աստված պահի պահպանի մեր հայրենիքը, հզոր պահի մեր հայոց բանակը, մեր զույգ հանրապետությունները, որպեսզի մի օր այս երկուսը միանան եւ դառնան հզոր եւ միացյալ Հայաստան։ Ամեն Սիոն Սրբազանն ասում է, որ հաճախակի է ուխտաբար ուղևորվում դեպի Արցախի թեմ։ Արցախ գալիս է ոչ միայն զորակցելու արցախցիներին, այլ նաև զորանալու կարիք ունենք բոլորս էլ որտեղ մենք կարիք ունենք միասնական աղոթքի, միասնաբար ապրելու, մտածելու, շնչելու եւ այդ միասնության շնորհիվ մենք կարող ենք շատ կարեւոր հարցումներ մեզ համար պատասխան գտնել։ Այս այցը ծրագրված էր, որպեսի գանք այստեղ, հատկապես Ամարասի այս աղոթաբույր վանքում մեր աղոթքը միախառնենք բոլոր մեր հավատացյալների ուխտավորների հետ միասին, որպեսի Տերը մեր բոլորի աղոթքը լսելի լինի։ Նաև կազմակերպեցինք ուխտավորներ Արմավիրից, Մարզից կամ Թեմից, որպեսի գան իրենք էլ մեզ հետ միասին աղոթելու եւ մեր բոլորի աղոթները վերբանանա առաստված եւ աստված մեզ բոլորս օգտակար լինի։ Մեր եկեղեցին Սուրբ Զատկիտոնից հետո 50 օր նշում է հարության օրերը եւ հարության հույսով է ապրում ամեն մահկանացու, որն ընդունում է Քրիստոսին որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Եթե մենք չենք հավատում հարության խորհրդին, ապա որպես քրիստոնյա կոչվել արդեն ունային է մեզ համար, իզուր է։ Եվ միշտ է մենք հավատացել ենք եւ հավատում ենք հարության խորհրդին, որտեղ հարության խորհրդով ապրող ժողովուրդ ենք մենք։ Լինելով առաջի քրիստոնյա ազգը, մենք նաեւ այդ քրիստոնեական արժեքները, Քրիստոսի պատվիրանները կրողն ենք։ Եվ հետեւաբար եթե մենք չենք հավատում Քրիստոսի հարության, ապա Քրիստոնյա կոչվելու իրավունք ունենք նաեւ այդ առումով այնպես որ մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը, հավատում ենք Քրիստոս իր մահով մահ հաղթեց եւ մեծ բոլորիս կյանք բարձր Ամարասի վանքը ցաղկունք է ապրում։ Շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ նկատվում է հոգևոր վերազարթոնքը։ Պատարակիչ քահանայի համոզմամբ սիրո եւ աղոթքի հարատեվությունն է, որ կարող է բերել կյանքի հարության եւ նրա հավիտենական գոյության հանդեպ մարդու հավատին։ Մշտապես անմիաբանություն եղել է մեր գլխավոր թշնամը։ Ոչ մի արտաքին թշնամի այդքան չի կարող մեր վնաս պատճառ, ինչքան մեր անմիաբանությունը, դավաճանությունը եւ ոչ սերը իրար հանդեպ։ Քրիստոսի վերջի պատվիրանը եղավ սիրեք իրար եւ Քրիստոսի վերջի խոսքերը երկրային այս կյանքում անընդհատ սիրո մասն էր խոսում եւ շատ գեղեցիկ Արմովանես Պլուս Վարդապետը ասում է մենք եթե իրար տեսնում ենք եւ իրար չենք սիրում ինչպես կարող ենք Աստծուն սիրեն որ չենք տեսնում հետեւաբար անմիաբանությունը իրար հանդեպ անհարդուժողականությունը կտանի մեզ առավել եւս խորացում մեր թե ազգային անվտանգության թե ներքին համերաշխության բոլոր ասպարեզներում մենք նահանջ կունենանք եթե չունենանք միաբանություն սեր իրար հանդեպ ազգայինը վեր դասենք բոլոր տեսակի անձնական, նեղ, ազնական կամ որևէ այլ շահից։ Եթե մենք կարողանանք այս երկուսը տարբերել եւ ապրել որպես ազգ, միասնական եւ այդ հարցում լինել միասնական բոլոր առումներով, ապա մենք հաղթարական ժողովուրդ ենք։ Կանաչ Կիրակին աշխարհամատրան կոչվող տոնի ժողովրդական անվանումն է վերահաստատված Գառնան ու բնության վերազարթոնքով։ Գարունն է, որ մեզ առաջնորդում է դեպի բնության օրենսդիրը, արարիչը։ հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու մատուցված պատարակի ավարտին՝ ի նշան սիրո եւ երախտագիտության Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը Սիոն Սրբազանին նվիրեց մեզ եւ արդեն իսկ օտարների համար խորհրդանիշ դարձած դադիվանքի նկարը։ Սրբազան հայրն այն ընդունեց հավատով, որ Արցախի բոլոր օկուպացված սրբատեղինները մի օր կկարողանան մշտապես իրենց գրկում ընդունել հավատավոր մեր զավակներին։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 2-ի թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։